se cijene i vrijednuju prema namjerama, budući da je to temelj u obredoslovlju bez koga se neće primati djela. Pa je to ona prva stanica koja sudi ljudskim djelima. Pa ako bude taj uvjet ispunjen i ako bude ispravan, onda će i dijelo, inša Allah, biti ispravno, u protivnom neće djelo biti primljeno kod uzvišenog Allaha te barakir o Prenosi se od imama Šafije, imama Ahmeda, Alija ibn Medinija, Kutnija, Etirmizija, Ebu Dauda i drugih da su kazali da je ovaj hadis inneman a'malu bin trećina islama. Da predstavlja trećinu islama. Kako shvatiti riječi ovih islamskih učenjaka koji su kazali da ovaj hadis predstavlja trećinu islama? Mi kada pogledamo ljudska djela, oni se, ta se djela mogu učiniti na jedan od tri načina. Nema četvrtog. Ili da ga čovjek učini svojim srcem, ili da ga učini svojim jezikom, ili da ga učini sa svojim udovima. To su ljudska djela dijela srca, dijela jezika i dijela njegovih udova. Pa koji god čovjek rad ili koje god dijelo da učini, biva vezano za jedno od ove tri stvari. Ili manifestira se na jedan od ova tri načina. Koja su to djela srca? Šta to djelo može činiti? Kako, kakva to djela čini srce? Strah bogobojaznost, ihlas, nada. To su sve djela srca. Zadovoljstvo, riba Da je čovjek zadovoljan sa Allahom Tebarake od otala gospodarom i sa poslanikom sallallahu alaihi vjerovjesnikom sa islamom vjerom. To su sve dijela srca. Dijela jezika su zikr, učenje Kur'ana, dova, nasihat svome bratu muslimanu i tako dalje. To su sve djela jezika. I treća stvar jesu djela šta? Udova, kao namaz, kao bacanje kamenčića, na hađu, kao tavaf i sl. tome, kao džihad na Allahovom putu, to se znači djela udova. U redu. Kada znamo sada da se ta djela dijele, se ta djela dijele u tri skupine. U koju skupinu pripada innemel a'malu bin nijat? U djela srca. U prvu skupinu. E sad znate zbog čega je to trećina islama. Zato što znači ovaj hadis sudi dijelima srca koja imaju svoj rad, koji sam spomenuo. Imam Buharija je kazao nema u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallame niti korisnijeg, niti boljeg, niti vrijednijeg, niti sažetijeg hadisa od ovoga. I nema amal bi nije. Sve je taj hadis obuhvatio. Kaže, to su najbolje riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi koje je kazao. Mi smo spominjali da se u jednoj predaji navodi innemel a'malu bin nijat. I većina predaja je došla u ovome kontekstu. Ili verzija ovoga hadisa. A u jednoj se predaji kaže inneme le amalu bi nije. Znači prvo, dijela se vrijednuju prema namjerama, u množini dijela namjere. A ovdje je u drugoj verziji došlo dijela se vrijednuju prema namjeri. Kako? Dijela prema namjeri, množina pa jednina. Zbog čega? Kažu neki islamski učenjaci, to je došlo zato da ukaže ljudima ta jednina da je mjesto nijeta u srcu. Da ne bi čovjek mislio da to nijeti i srcem, i jezikom, i mozgom, i ovim, ne, nego da je to došlo da se nije donosi srcem. Pa je zato došlo inem na malo bi nije, djela se cijene prema znači nije tu ili prema namjeri. To jeste da je namjera čovjekova u njegovom srcu. Govorili smo i kazali da je nije uvjet za ispravnost nekog djela. I da neće djela biti primljena bez nijeta. I da čovjeku pripada ono što na nijeti. Taman to i ne uradio iz šarijetski opravdanog razloga. Kada nam nije ti neko djelo, pa ga ne uradi, ispriječi se između njega i činjenja toga djela. Neka prepreka, on ima nagradu za ono znači što je nije i što je naumio da učini. A kada bi tako sa druge strane učinio djelo koje je legitimno i koje je propisano šerijetom, a ne bi ga nijetio, ne bi imao nagradu. Čovjek izlazi iz džamije i svako daje se da I on stavio ruku u džep i šta je našao u džepu stavio. Ništa nije nijetio. Onako. Nema nikakve nagrade za to. To mu se ne broji kao nagrada. Jer nema nijeta. Da bi to bilo, da bi bio nagrađen za to i da bi se to smatralo i baletom mora imati znači za to nagradu. U redu. Da li za jednu stvar, za sve njene dijelove treba poseban pojedinačan nijet ili je dovoljan jedan nijet za sve? Na primjer, da li vrijedi općenit nijet čovjeku kada čini neko djelo. Kao imam koji drži hutku pa iziđe na mimbar i priča o opasnosti alkohola, spominje ajte i hadisa koji zabranjuju alkohol i kazna onima koji pripadaju koji konzumiraju alkohol i tako dalje. I tu hutku sluša čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima. Pa se pokaje. Ima on nagradu za to. Taj hatib koji drži hutku. On nije nijetio to. On je nijetio da priča o čemu? O alkoholu. I da ljude odvrati od alkohola i tog zla. Nije nijetio da čovjeka uči. Ali se ovaj pokajao, on ima nagradu. Jer je to opći nijet. Ili čovjek priča kako je zabranjeno jesti metak siročeta, pa se pokaje čovjek koji jede kamatu. On nije pričao o tome, ali ima nagradu zbog opće, zbog znači svoga opće nijeta. Kao, na primjer, čovjek koji napiše knjigu za učenike srednje škole. I onda naiđe obični čovjek, poljoprivrednik, negdje tamo u knjižari kupi tu knjigu i pročita i okoristi se i... Ima li nagradu za to? Ma on ju nije pisao za poljoprivrednika, on ju je pisao za učenike srednje škole. No međutim ima nagradu, jer je to općenit nije. Pa kogod se okoriste do toga, inša Allah, da ima znači nagradu. Također nijet nam pravi razliku između adeta i ibadeta. Između običaja i obredoslovlja. Da znamo razlikovati kada će neko djelo biti adet, a kada će neko djelo biti ibadet. Pa, na primjer, čovjek odlazi u trgovinu da kupuje namjernice za svoju kuću, za porodicu, da ih nahrani. Dvojica odu. Jedan kupuje i kao i obično, uđe u trgovinu i izije iz trgovine i kupi i donese to kući bez ikakvog nijeta. A drugi uđe u trgovinu i nije ti time da hoće da nahrani svoju porodicu. Da obskrbi svoju ženu i djecu, oca, majku i tako dalje, one koje izdržava, pa ima nagradu za to. Pa su dvojica ušla i učinila isto djelo, jedan ima nagradu, drugi nema ništa. A šta je to što je razlikovalo kod njih? Šta je to što je presudilo koji će imati nagradu, koji neće imati? Nije ti znači presudio između njih. Ništa drugo. Isto čovjek koji, na primjer, oženi se. Ne nije ti tom oni samo se oženi. Svako se ženi pa se i ono Da se kaže da je oženjen. No međutim, drugi dođe pa se oženi sa drugim, ovaj drugi nije to pet, da sačuva svoju ženu na moralu. Pa treći nije da izdržava svoju ženu. Pa četvrti nije da dobije dobro dijete. Pa peti nije da ga odgoju islam. Pa šesti nije da poveća broj muslimana. Pa sedmi nije da pokaže ljudima pravednost islama, islamskog braka, ljepotu islamskog braka i tako dalje. Ima nagradu za sve to. Jedan se oženio i nije ti samo ženitbu. Ima nagradu za ženitbu, ali nema nagrade za ove druge stvari. A čovjek kada se je ženio, nije dio ove stvari i ima nagradu svega toga i ste Pogledajte kako nijet može, jedan nijet koliko može preokrenuti jedno djelo. I šta može učiniti od jednog djela. A sve stvar nijet. A sve se ne vidi. Zbog toga je ovaj hadis jako bitan, ima jako veliku vrijednost, zato što se ove stvari ne vide. Pa će čovjek doći na sudnji dan, dvojica čini ista djela, vino uvijek skupa. Jedan imati brda dobrih djela, drugi nema ništa. A šta je razlikovalo između njih i šta je napravilo razliku između njihovih dijela? nije. Ovdje se jedino izuzimaju, mi kažemo kada čovjek čini neki ibadet, adet, neki običaj, sa tom ispravnim, onda ima nagradu. Kao čovjek, na primjer, sjedne da jede, da se najede, da bi mogao jačati svoje tijelo, da bi mogao šta? Obavljati namaz, da bi mogao postiti, da bi mogao džihad voditi, da bi mogao učiti i tako dalje. Ima nagradu. Pa mu taj njegov adet, taj običaj jela i pića i spavanja, bio i badet kod Allaha Pa najveće kada legne, hoće da se odmori, da bi bio spreman da ustane da klanja noći nama ili da ujutru uči Kur'an i tako dalje. Pa još legne pod abdestom. Pa kada se god naveče preokrene lijevo ili desno, melek dovi za njega, gospodar moj, oprosti mu, gospodar moj, smiluj mu se. ima nijet da se time odmori, da može Allahu te barake od i badate činiti, onda znači za svaki taj znači san i za svaki taj odmor ima nagradu jer je nijetio znači nijetio je taj adet da mu bude i badet. Osim adeta koji dođu u formi ibadeta. Imaju neki adeti koji dolaze u formi ibadeta. Ali čovjek neće sa njima ibadete, nego hoće adete. Kao na primjer, čovjek čuje neku čudnu vijest. Pa kaže subhanallah. Zbog čuđenja. I to se navodi u sunetu poslanika, da bi, kada bi se čudio, da bi kazao subhanallah. U redu, jel to ibadet? Ima li nagradu za tu riječ? Subhanallah, što znači subhanallah? Slavljen neka je Allah. U redu, ima li čovjek nagradu za to? Ne. On nije nije i ibadet. On nije nije tio ibadet. On je, to je njemu na jeziku zato subhanala, on to nije, nije tio. Jer čovjek cijeli dan da stoji da viče Allahu ekber, Allahu ekber, a ne želi time veličiti Allahu ekber, to mu ne koristi. Jer se gleda to što kažeš u ime čega, zbog čega to govoriš. Tako je ovdje. Rekao je subhanallah. No međutim čovjek čuo nešto što ga raduje pa kaže alhamdulillah. I srca. Zbog te radosti što je znači, desilo se to, zahvalio Allahu te barake Takav ima nagradu jer je znači nijetio tim svojim djelom, nijetio je i nijetio je znači da veliča uzvišenog Allaha te barake od U hadisu se dalje kaže o innema li kulli imrin maneva. I svakom čovjeku, svakoj osobi pripada ono što je nijetio u redu. Da li u ovo ulazi i kada čovjek ostavi neko djelo? Ovdje se kaže da svakom čovjeku pripada od djela ono što učini, što je namjerio i što je naumio. U redu. Ako ostavi neko djelo, da li isto to ulazi u to u nijet? Čovjek nanijetio da neće koristiti drogu. Ima li namjeru za to? Ima. Ali nema svak. Čovjek, u stvari bolje kazati, čovjek koji koristi drogu, pa na nije ti da je On ima nagradu. Zbog Allaha Đelešanu ima nagradu zbog što je ostavio. Ali čovjek drugi nikada mu nije palo na um droga. Nikada. Nikada ga duša nije privukla drogi. Jer duša čovjeka vuče, braćo, cenjene sestre, ka jednom zlu. Neko voli alkohol. Neko voli nemoral. Neko voli laž. Neko voli krađu. Pa ga duša vuče ka tome. Onaj ko voli krađu ne pada mu na um da pije alkohol. Ili da jede svinsko meso. E to duša radi. Duša čovjeka vuče ka jednoj stvari. A šetan ga vuče ka svemu. E tu je razlika između duše i između šetana. Jer šetano je cilj samo da upadneš u zlo, dok duša ima znači jednu određenu stvar, jedan, određeni segment gdje vuče čovjeka i hoće znači da počini ono što je zabranjeno. Pa drugi čovjek ovaj nikada nije vidio droge, niti mu je kad pala na pamet droga, niti je kad razmišljao o drogi i ne čini drogu. imalo malo za to? Nema. Jer on nije nanijetio ništa, niti ga je duša vukla ka tome, niti se on dupiro. nema znači ništa od toga što znači što je ostavio. Jedino Allahu dragi da ovdje čovjek na nijeti da neće činiti sve ono što je Allah te barak i zabranio. Da će se kloniti svega što je zabranio i droge i alkohola i sve. U tom slučaju bi možda mogao imati nije, nagradu za ono što je nijetio. Ali u protivnom, znači, neće imati, neće imati nagrade u ovome drugom slučaju. Pa tako ko ostavi nepokornost Allahu te barak i zato što se boji ljudi, ili zato što nema mogućnosti da je čini, on nema nagrade. Već bi imao nagradu, znači samo kada bi to on sa svojom voljom i svojim izborom ostavio, znači bez toga da se boji ljudi ili da ne može, znači, učiniti taj grijeh. Kao, na primjer, čovjek koji je koji je nije I sjedi u društvu gdje se ogovara ogovaraju svi. A on nije. I on bi rado. I on bi sa njima. No međutim ne može. Ne može progovoriti. Ima li on nagradu zato što ne ogovara? Nikad. Nema. Jer on ne može. Njemu on je spriječen da čini to zlo. Čovjek iz neke islamske zemlje gdje lahko ne može doći do nemorala, ne čini nemoral. Zato što nema para da iziđe u Britaniju ili u Ameriku. Takav nema nagradu. Jer on to nije nijetio. No međutim da čovjek nijem sjedi u takvom društvu i čuje i da ogovaraju i kaže subhanallah, da sam da me Allah žal učinio da mogu pričati. Ja bi osudio njegov postupak i ne bi ogovarao. Ima nagradu? Ima zato što nije ti. Zato znači što nije ti da ne učini ono što je Allah te barek zabranio. Ovdje ima jedno jako bitno pitanje koje se veže za nijet. A to je da li je obaveza da nijet bude prisutan od početka rada određenog djela. Kad počinješ sa nekim djelom, da li taj nijet mora biti od početka? To je jedno pitanje i drugo je pitanje da li mora čovjek da zadrži taj nijet tokom čitavog djela radiš neko djelo koje je naročito duže prirode, da li tokom cijelog tog djela moraš imati nijet kod sebe. Ne smiješ ga nikada izgubiti iz vida. Što se tiče prvo, da li je čovjeku dozvoljeno i da li treba imati nijet od početka djela, islamski učenjaci kažu ovdje da imaju tri slučaja ili tri načina da se neko djelo zanijeti. Prvo je da nije pretekne djelo. Drugo je da nije bude uporedo sa djelom. Počinješ nijetiš djelo i počinješ ga. I treće je da nije kasni za djelo. Ne može biti četvrta situacija. Jedna od ove tri. Može biti jedino četvrta nema nikako nijeta. Prvi slučaj kada čovjek nijeti nešto prije nego što počne sa djelom. Ovdje se gleda koliki je vremenski period između nijeta i početka djela. Pa islamski učenjaci kažu, ako je vremenski period veliki i ako je prošlo vremena dosta, onda mora čovjek ponoviti taj nijet. Ne vrijedi mu taj nijet. Kao, na primjer, čovjek nije bio da ide abdestiti. I krenuo. No, međutim, komšija pozvori na vrata prije nego što on počeo počeo sa abdestom. I uđe komšija i popio kahvu zajednički i ručaju zajednički i popričaju i komšija ode. Je to duži ili kraći prekid? Duži prekid. Pričali su već, sjedili određeno vrijeme i tako da je to se već smatra dužim prekidom. Takav mora doći sa novim nijetom. Ne vidimo više onaj stari nijet. No međutim, komš čovjek tio da ide uzeti abdest i prije nego što će ući u abdeshanu, telefon zazvoni. On digne slučaj, javi, slušalicu javi se komšija, kaže, eto komšija, ja bi tebe došao danas poslije Indije zijaret, ako nemaš ništa protiv. Nema ništa, bujru, mehlano, sehlan, dođi, ispusti slušalicu. I ode u kupatilo, abdeshanu. Može li abdestiti bez nijeta? Može. Jer to je kratak period. To je bilo minut, dva, tri, par minuta. Kratak je znači period, kratak je prekid, i njemu je ispravan onaj prvi nijet koga imao. Ne mora znači doći sa novim nijetom. Ovo bi znači bilo vezano za prvi slučaj kada nijet pretekne neko djelo. Pa ako je vremenski period duži i veći, onda mora doći sa novim nijetom, a ako je kraći, onda mu vrijedi taj prvi nijet. Druga situacija jeste da nijet bude uporedo sa djelom koga čovjek čini. I ovo je najbolja stvar. I najčišća za čovjeka da počinje sa nekim dijelom i da ima nijet. Tada kada je donio nijet da počinje rad, znači uporedo. Ali ne smije zakasniti, ne smije zakasniti nijet sa dijelom, za dijelom. Nego uporedo i to je najbolji slučaj i najbolje znači da se tako čini. stvar jeste da nije kasni za određenim djelom. Da čovjek počne određeno djelo i onda nakon toga namijeti. Na primjer, čovjek izišao iz žamije i dao sto ili dvjesto ili 300 maraka u sanduče. I nakon toga kad je došao kući, kaže, pa subhanallah, zbog čega je to nisam kao zekijat? Nek to bude zekijat. Ne može. Ti si to dao. Ono što si nijetio, za to imaš nagradu. Ako nisi nijetio ništa, nemaš nagrade. A ono što si zanijetio, ne možeš više okrenuti. Jer si to dao i tad si morao imati nijet kod tog davanja. Mora nijet preteći djelom. O ma li kulli imrin ma neva, čovjeku pripada ono što je nanijetio. Jesi li ti nanijetio da to bude zekat? Nis. pa ne može biti zekat. Nego će biti onda ono samo za što si ga nanijetio. Ili bilo koje drugo djelo. Zato je jako bitno da se nije donese, znači, uporedo sa djelom ili neposredno prije, ili neposredno prije činjenja nekog djela. Ovdje imamo drugo pitanje, a to je da li je obaveza čovjeku da tokom cijelog tog dijela ima nijet kod sebe. Da je nijet prisutan. Islamski učenjaci kažu da nije obaveza čovjeku da bude kod njega nijet prisutan tokom činjenja djela. Bitno je na početku da ima nijet, a nakon toga ako se nijet izgubi ili ako uđu neki primjesi u nijet, kaže Hape, Hađar i drugi, da to neće smetati. Neki su govorili da hoće, da će umanjiti od nagrade i tako dalje, ali je bitno čovjeku znači da na početku ima nijet i nakon toga ako izgubi nijet samo, ne uđe u nekakve primjese, to neće smetati sigurno. Njegovom, znači, djelom. Kod nas ima, bar kod nas u našem kraju, ne znam, drugim dijelovima Bosne i Balkana, Ustaljeno mišljenje da čovjek kada uzme abdest da mora misliti na abdest. Ako ne misli na abdest, to kvari abdest. Jedna od stvari koja kvari abdest samo kod bošnjaka nekih i nikoga više na zemlji, ti koga kod islamskih učenjaka jeste to da čovjek kada uzme abdest da mora misliti na abdest. Znači kada uzmeš abdest, to znači ovako, kada uzmeš abdest sahat vremena prije namaza, moraš ti sahat vremena sjediti i sam sebi ubjeđivati dok imaš abdest. Ti imaš abdest. Jesi. Wallahi imaš abdest. Sigurno imaš abdest. Nisi ga izgubio i cijelo vrijeme moraš misliti na abdest. To je nemoguće. To je opterećenje za čovjeka više nego da radi najteže fizičke poslove. Da sam sebe ubjeđiva kako ima abdest. Ne samo to. On dođe i stane na namaz, on sebe mora ubjeđivati da ima abdest. Pa ćeš izaći iz namaza sa abdestom, ali bez namaza. Jer ti moraš cijelo vrijeme namaz sebe ubiđiti kako imaš abdest i misli na ne možeš misliti na namaz, pa ćeš izići iz namaza bez abdesta. To je neminovno. To niko nije kazao da islamski stručnjaka. Već, znači, kada se uzme abdest, čovjek više ne mora misliti na abdest i ne mora imati više nije taj nije je bio dovoljan na početku činjenja, znači samog tog dijela. Imam Šafija, radijallahu ta'ala anhu, je rekao da ovaj hadis Inamel a'malu bin nijat ulazi u 70 poglavlja pika. Kako to? Kako to da ovaj hadis ulazi u 70 poglavlja pika? Mi smo kazali da ovaj hadis razdvaja adete od ibadeta. Pa kada čovjek uzme abdest da se rasfadi, a neće abdest kojim će klanjati namaz, može li klanjati s takvim abdestom namaz? Čovjek uzeo abdest, a nije nije tio abdest koji je propisan legitiman šarijetom za namaz. Može li klanjati namaz tim abdestom? Ne može. Po mišljenju većine islamskih učenjaka. Jer nije nije tio abdest koji mu kao namaz. Čovjek da sedaku i da zekijat. Evo poglavlja u koje ulazi. Kod abdesta, kod namaza, da li je farz? Da li je podne ili kindija, da li je podne farz ili je podneski sunet i tako dalje. Znači ulazi u sva ta poglavlja, pa kaže imam šaplja, ulazi u 70 poglavlja fika. Također čovjek koji stiče nje, da li stiče znanje da bi ljude poučavao vjeri i da bi on bio pokoran Allahu Đelevala ili je učio to znanje da bi se raspravljao i da bi ljudi upirali prstom u njega kako je učeni, kako zna i tako dalje. Znači ovo su sva ta poglavlja u koja ulazi znači ovaj, ovaj hadis. Čovjek se na primjer kupa za džumu da bi imao nagradu kupanja za džumu. I drugi se okupa zato što se oznojio. Jedan ima nagradu, drugi nema pa ulazi znači i u to. znači zadire u sva ta poglavlja fika koje je spomenuo imam šafija Allah Isto tako gledajući jeli, kako nije ima ulogu, kada bi čovjek kada bi čovjek ubio lopova, a htio je da ubije nevinu osobu. Čekao je negdje u mraku čovjeka koga je htio ubiti bez razloga. Pa naišao čovjek koji je ubio nekoga i zasluživao da bude ubijen, pa je pobjegao od halipe. Pa ga ubije. Ima li on nagradu zato što ga ubio? Nema, on ima kaznu. Jer je on htio, on je namjeravao da ubije šta? Osobu koja je nevina. Pa je ubio slučajno koga? Lopova Izločinica no međutim on nema nagradu zato jer nije ciljo da ubije, da ubije znači da ubije onoga ko je kriv. Pogledajte samo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže kada se dva muslimana sastanu sa sabljama ubijeni i ubica u vatru. Pa kažu ashabi ja Rasulullah hada al qatil fama balu al dobro Allahov poslanić, ovaj je što ubio, jasno nam je, to je jasna stvar. Ali šta je s ovim koji je ubijen, zbog čega on u vatru? Pa kaže poslanik sallallahu sallame, innehu kjane harisan ala qatl sahibi. On je, kaže, bio brižan i nastojao je svim silama da ubije svoga protivnika. U redu. Zbog čega završao u vatru? Jel on ubio? Nije. Zbog čega završao u vatru? Zbog nijeta. Zbog nijeta završava u vatru. Jer je nije htio da ga ubije. Nije ga ubio. Već je ubijen. Ali je zbog nijeta svoga. Jer da ga nije ubio, ubio bi on njega. Jer ovaj nije znači, ubio njega, ubio bi on njega. Pa je znači zbog toga završio u vatri. Ovo naravno kada se ispriječi između čovjeka i činje nekog djela, prepreka. No međutim, ako čovjek svojim izborom na nijeti da na, nije da učini neko loše djelo, pa svojim izborom ostavi činjenje tog djela, jel kažem, nagrađen. Ima nagradu to znači što je ostavio svojim izborom činjenje nekog djela. Isto tako čovjek sjedio grožđe. Jedan cijedi grožđe za sok, a drugi cijedi grožđe za vino. Jedan nagrađen, drugi kažnjen. I jedan i drugi čine isto djelo, ali je razlika gdje u, u nijetu. Čovjek ne priča sa svojim bratom muslimanom godinu dana. Zato što ga nije vidio, zato što je izgubio njegov broj telefona, zato što je ovaj otputao ovo ispješno tome. A drugi ne priča sa njim zato što ga hoće izbjegavati. Jedan nagrađen, drugi kažnjen jedan i drugi učinili istu stvar. Jedan i drugi nije kontaktirao sa svojim bratom godinu dana. A poslanik sallallahu sallam kaže ko ostavi svoga brata godinu dana kao da ga je ubio. A su koga bilježi imam Ahmed i Tirmizi, ko napusti svoga brata muslimana kao da je prolio njegovu krv, kao da ga je ubio, koga napusti znači godinu dana. Isto tako ostavljanje nekih stvari. Na primjer, žena nakon smrti muža Deset dana ne koristi miris. Niti se ukrašava, niti se uljepšava. Nakon smrti muža dozvoljeno je znači da žali. Duži vremenski period. Koliko? I četiri mjeseca i deset dana. Dobro, umro je babo, koliko smije da žali? Samo tri dana. Kada bi nakon tri dana ostavila da se dotira da se uljepša, bila bi griješna. Ona može biti žalostna u svojoj duši, to je jasno, no međutim da ostavi uljepšavanje svome mužu i dotiravanje, ne smije, to je zabranjeno. No međutim, jedna žena nakon smrti svoga babe deset dana se nije uljepšala zato što nema čime da se uljepša. Nije našla ili zaboravila. A druga to učinila što žali. Jedna griješna, a druga nije griješna. Šta je razlika između njih dvije? Nije. Znači, zbog čega je činila određenu stvar. E zbog toga, braćo moja, islamski učenjaci kažu jednu jako bitnu stvar koju mi možda ponekad ili ne shvatamo ili ne možemo sebi razjasniti shvatiti. Uzvišen je Allah te barak čovjeka za činjenje nešto ovdje na Dunjalku što čini za kratak vremenski period nagrađuje vječnim džennetom. Vječnim džennetom. A Kjapira zbog zla koje čini nagrađuje vječnim džehennemom. Pa dobro u redu. Nevjernik šta god da učinio od zla, Zar ne postoji jedan vremenski period zbog kojega bi on trebao biti kažen i da prestane nakon toga kazna? Pa da bude bar u prašinu pretvoren, da ga nema više. Zbog čega vječna kazna njemu? Pa on nije vječno činio grije. A vječno biva kažnjavan. Znači to je nepravda, tako? لعمرك من يعيش يجني الليالي تحوز من الوريد U redu. Ko ćemo da pojavi zašto nije nepravda? On znači, on je nijetio da živim vječno, ja ću vječno biti tako. Nikad se promijeniti neće. A mu'min nijeti, ja da sam mu'min vječno, ja ću vječno biti pokoran Allah, nikad namaz ostavit neću. Nikad ostavit ostaviti neću. Nikad neću učiniti ono što je zabranjeno. Pa je nijetom ovaj zaslužio vječni džennet, a ovaj zaslužio šta? Vječni džennet. A nije samo svojim dijelima. Jer ima kafira koji ne vjeruje Allaha Jeste. I nije činio druga loša djela, iako je to dovoljno loše djelo. No međutim, ne bi bio kažen takvom kaznom. No, međutim, onda je cijelog života ostao takav, on bi, ili da je znači ostao doživotno takav, on bi uvijek doživotno bio, znači, nevjernik. Pa je zbog toga, znači, kažnjen, kažnjen takvom, kažnjen takvom kaznom. Pa se ovdje, znači, gleda nije. Isto tako čovjek koji bi, na primjer, rekao svojoj ženi jedan dan se malo posvađali i on kaže svojoj ženi nisi više moja žena. Šta je to sada? Je li rastava brak? Rastava? Nije tamo pola. Nećemo živjeti sa talakom. Ima tri puta, jel? Ne radi se o tome. Čovjek rekao ženi nisi moja žena. Pitamo ga šta si o tim riječima. Šta ti je nije? Možda vam mislio nisi moja žena, ona kakvu sam ja znao prije. Promijenio se ahla, tvoje ponašanje se promijenilo, postala si nervozna, postala si ovakva, postala... Zbog čega, kako to nisi moja, nisi moja žena? Nisi moja žena onu koju sam ja upoznao od početka braka, nego si se promijenila. E, tada nije razlog braka. Pa se pita za nijet. Zato muftiju zanima šta? Nijet. A kadiju šta? Dokazi. Svjedoci. ju ne zanima nijet. Kada dođeš pred kadiju, kadiju ne zanima nijet. Ja nijeti ovo, to kod kadije nema. To kod muftije ima. Muftija kad ti daje petvu, on ti gleda šta si nijetio. A kadija ne gleda u, u nijet. Kadija ne gleda u nijet. kadija, čovjek kada ubije nekoga i kada se vidi da ga je namjerno ubio, kaže ja to nisam nijetio, nema toga. To njega ne Moraš doći sa dokazom nekim što ukazuje da ti nisi. Što ukazuje znači da ti nisi. Jer ovaj sudi, kadija sudi i presudu pravi, a muftija šta? on te usmjerava i govorite Allahov propis. Pa ovdje znači kada se kaže čovjek da je rekao svojoj ženi nisi moja žena, gleda se znači šta si nijetio. A ako je nijetio nisi više moja žena, idi iz kuće, gubi mi se, idi babi, puštena si, onda kažemo gotovo, desio se talak i desio se razlog braka i onda se vraćamo da li je to prvi ili drugi ili to treći put radio, pa da više nema pravo znači na svoju ženu. Nema u šali. Dok kaže riječ, dok ta iziđe iz usta, nema šale. E jedino ima nijet kada pa kaže dvosmislene riječi. Idi svojima. Kažemo šta si nijetio idi svojima? Idi svome babi da se ja malo ohladim, pa siti malo ohladi, pa razmisli malo i tako dalje dok se vrate stvari na svoje mjesto. Nije talak. A neko idi svome babi, nije tio da bude talak, gotovo, pao je ovaj tako. Znači, zato se gleda znači, šta je čovjek tio sa tim što je kazao. Pa zato pogledajte, braćo, kako nijet, kako nijet ima ulogu. Kako nije učini djelo ovakvim ili ga učini onakvim. Zato je Sufjane Seuri govorio, kaže, nikada nisam ništa teže liječio kod sebe od njega. Kaže. Uvijek nije, nije bio najteži. On mi je uvijek nekako bježao i nisam ga nikako mogao jeli dotjerati i da bude onakav kakav treba biti. Uvijek mi nije bježao. Jer da čovjek donese nije treba izbjegnuti i ljude i položaj i sve ono što čovjeka može navesti da zbog nečega drugoga, a ne zbog Allaha te barak od čini određeno djelo. Zato su neki islamski učenjaci govorili lakše je cijelo veće ustati i cijelo veće klanjati noćni namaz nego donijeti iskren nijet za neku stvar. Jer ti noćni namaz ne može pobjeći, on je ispred tebe i ideš. međutim, nije se uvijek nekako izvuče i pobjedne klizi iz ruke, nikako da ga uhvatiš iz srca, da on bude na mjestu i da znači bude samo zbog uzvišenog Allaha te barake o teala. Zbog toga je Abdullah ibn Mubarak govorio možda neko malo djelo nije da učini velikim. Malo djelo, ali ga nije učini velikim. A možda veliko djelo postane jako malo zbog toga što čovjek nema iskrenog, potpuno iskrenog nijeta. Pa znači zato je, nije bitno, nisu bitne količine dijela, nego je bitan šta? Kvalitet. bluekum ejukum ahsenu amela. Da bi vas ispitao ko će šta? Lepše raditi. Ne više, nego ko će bolje, ljepše kvalitetnije raditi. Zato, kada dođu na sudnji dan pobožnjak i učenjak, učenjak dođe nema ni približno dijela koliko pobožnjak. Svako veće noći namaz, post, sadaka, e, dobročinstvo i tako dalje. A učenjak dođe nema toga. Ali će imati brda dobrih dijela koje neće imati pobožnjak. Jer kod pobožnjaka je bitno da samo se klanja. Da se kaže te i te večeri Israj mi Mirađa ili Lelatul Kada i toga klanjao sam 300 rekata. Ili 400 500 rekata sam klanjao. Da je čovjek iskreno brojao od 1 do 500, teško bi to učinio. A on 500 rekiata stine kraj za jedno večer. Gdje je tu iskrenost? Pa mu je bitan broj, količina, kvantitet. A kod učenjaka je bitan kvalitet. Da učini neko malo djelo, ali da je kvalitetno sa ispravnim nijetom i onda to malo djelo pretekne sve ono što je učinio, jeli, onaj ko je činio ta velika djela. Budući da je tema nijeta duga i da je ovaj hadis zaista onakav kakvim je sebe opisao poslanik Salosalem kada je rekao u titu džavami al kelim dat mi je jezgrovit govor. Subhanallah da poslanik sallallahu alaihi kaže sa jednim hadisom stvari na osnovu koji se mogu tomovi knjiga pisati. I šta god čovjek da počne raditi ili da počne govoriti, u sve ulazi. Pogledajte literaturu koju mi imamo. Naša literatura, čuo sam od jednog islamskog učenjaka, šeha kaže da može pokriti zemaljsku kuglu. On je rekao knjiga do knjige, možda je mislio s otim inšala teala list do lista, jer knjiga do knjige, Allah najbolje da ne bi mogla pokriti cijelu zemaljsku kuglu, Jedino ako suzme ono sve što je bilo u islamu i što je spaljeno što je izgubljeno i što je oteto i tako dalje, možda, ali možda bi preciznije bilo kazati da je staviti list do lista da bi to moglo pokriti sigurno cijelu obaviti za vanjsku kuglu. A dobro, sva ta literatura šta je vezana? Kako razumjeti Kur'an i Sunnet? Ništa drugo. Kako razumjeti 6600 nešto ajta i kako razumjeti hadise poslanika za osnovu? Ništa drugo. Pa je to zaista, kako je rekao poslanik sa osvrnim, je zgroziti govor, pa ćemo mi inšalama, htjela nastaviti narednog puta. Pa ćemo i završiti za Lahu pomoć govoriti o ome hadisu i o nekim propisima koji su jako vezani, jako bitni koji su vezani za nijed. Jer samo preletiti tako preko ovoga hadisa u jednom predavanju i spomenuti ga neke osnovne stvari bila bi nepravda kao što smo kazali tome hadisu. međutim, možda nam ovaj ni vrijeme a pa možda ni onaj himmet, ni onaj žar i ona volja možda ne dozvoljavaju da se više o tome govori, ali u svakom slučaju mi ćemo inšala i narednog puta govoriti o istom ome hadisu i nekim propisima vezani za ovaj hadis. Hada, wa sallallahu ala nebina Muhammedu, wa ala ala ala ala